Mor i un canvi és de bé i no té ni principi ni fi. Podríem dir que és perfecte. És una gala, tio. que mal rotllo, eh? No. Guama onomatopeic. Walas tinggi fongi um, Salah sali falenja Uara surulu Uara surulu kebishu Nimastaya saum, I bum, I bim bam bum, I crack I Oh Sala gris molho na luci penja Na luci si gronxa Na luci si tem E fira-se Fragilocosmi, ma com cefalí, la plu que plou la terra. Xaló. O les tingui, espera, oji. Ojis tenga, passa, longui.